Matthew chapter 11. Και γένετο ότι τέλησεν ο Ιησούς διατάσσον της δωδεκαματητής αυτού, μετέβη εκείτεν του διδάσκην και κυρίσιν εν τες πολισεν αυτον. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτήριο τα έργα του Χριστού, πέμψας δια των μαθητών αυτού, είπεν αυτό, η ο σι ετερον προστοκόμεν». Και αποκριτής ο Ιησούς είπεν αυτοίς, Πορευτέντες, απαγγείλατε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε, να βλέπουσιν, και χολοί περιπατούσιν, λεπροί καταρίζονται, και κοφοί ακούσιν, και νεκροί εγείρονται, και πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος έστενος μη σκανδαλιστεί εν ημί. Τούτον δε πορευομένον, ήρξατο Ιησούς λέγειν της οκλής περί Ιωάννου. Τι εξήλτατε εις την ερημόν τεάσαστε, Καλαμών υπό ανεμούς αλευόμενων, αλλά τι εξήλτα τε ειδήν. Ανθρωπών εν μαλακή συνθιεσμένων, ιδού, ή τα μαλακά φορούντες εν της οικής των βασιλέων, αλλά τι εξήλτα προφήτην ειδίν, ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφητού. Ούτως εστιν περίου γραπτέ, ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελον μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπρόστεν σου λέγω legoimin, ουκ εγιγέρτεεν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του βαπτιστού, όδε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστιν. δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών διάζετε, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες καρι προφητέ, και ο νόμος έως Ιωάννου επροφητεύσαν, και οι τη δεξαστε, αυτός εστιν Ηλίας ο μέλλον έρκεστε. Ο εχονότα, ακούετο. Την είδε ομοίως την γενιάν ταυτήν. Ομοιά εις την παιδί κατημένης εν τες αγορές, α προσφωνούντα της εταιρής, λέγουσιν, «Ιβλίσαμεν ημίν και ουκ ορκίσαστε, εθρινίσαμεν, και ουκ εκόψαστε, ήλτεν Ιωάννης μήτε εστίον μήτε πίνον, και λέγουσιν, δαιμόνιον έχει, Ilten oviostou anthropoestion και pinon και legusin, idou, anthroposphagos και inopotis, telonon philos και amartolon, και εδικαιώθη η σοφία από τον έργον αυτής. Τότε ιέρξατον ειδίζυντας πόλης εν εισεγένον το υπλίστε δύναμις αυτού, ότι ου μετενοησάν. Ουε εσύ χωραζίν, ουε εσύ βυθσαϊδάν, ότι ιεν τύρο και σιδόν εγένον το ειδυνάμις εγενόμενοι εν ημίν, παλιάνεν σακοκες ποδόμετεν οισαν, πλην λεγουιμιν τύρο και σιδόνιαν εκτότερον εστίεν ημερ κρίζιος ημιν, και σι καφαρναούμ, μη ιος ουραν οιψωτήσι, εος άδω καταβήσι, ότι ιεν Σοδόμης εγνήθησαν εδυναμίς εγενόμενοι εν σι, έμεινεν αν μεκρή σήμερον. Πλην λέγει ο ότι γη σοδόμων ανεκτότερον έστει εν ημέρα κρίζιος Εν εκείνο το καιρό, Ιησούς είπεν, Εξομολογούμε εσύ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι εκρύψας αυτά από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Νέο ναι, πατήρ, ότι ούτως ευδοκία γένετο εμπρόστεν σου. Πάντα μη παρεδότη υπό του πατρός μου, και ουδείς επικοινώσκει τον βιών ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επικοινώσκει ο βιός, και όι αν βουλείται ο βιός αποκαλύψε δεύτε προς με πάντης οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Άρα τόν σιγόν μου εφήμας και μάτετε απ' μου ότι πραϊσίμη και ταπεινός τη καρδία, και βρίσετε ανάπαυσεν τες ψυχές ημών. Ο γαρτσιγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών έστειν.